Ой, страшна то була хвилина. Ледве встиг вискочити в вікно молодий парубок, не потрапив навіть кожуха свого вхопити. Так роздягнений і додому добіг. А на ранок, по всьому козельцю, тільки й мови було, що про цю нічну веселеньку пригоду. Почув про цей панотець Петро. Зрадів дуже. Аж тут, мовляв, племінник у руках моїх. Аж тепер я помчусь, як схочу. Того ж дня ввечері написав панотець довгого, просторого доноса київському архієпископові Рафаїлові. Суворий був той ладика, не милував своїх підлеглих попів, карав, як хотів, і на цеп брав днів на кілька, і батогами бив і на важку роботу до монастирів завдавав. Цілком слушно сподівався отець Петро, що й племінникові його доведеться від високопреосвященного якоїсь ласки скуштувати. Та зараз же довідався про цього доноса й Барановський. Зрозумів, що за того кожуха та ще й за всілякі інші речі чимало канчуків скуштує від високопреосвященного зрозумів і вирішив лихові запобігти. Може, ще дядько доноса не відіслав, може ж він ще й схаменеться, Іти прохати дядька не хотілося. Отже, треба його залякати. Мовляв, як ти на мене, так і я про тебе чимало знаю. Увечері 1 грудня, як полягали всі в домі спати, розстелив Барановський на столі папери загострив добре перо і цілісіньку ніч просидів. Написав раз листа дядькові, прочитав не так. Написав удруге ще гірше. Аж над ранок, зморений, стомлений, Барановський закінчив своє писання. Прочитав, посміхнувся. От тепер поткнися доноси робити. Устав, потягнувся задоволено і посипав листа піском швиденько. Сяк так попоїв трохи і спокійно ліг спати. Уранці 2 грудня, коли пан отець порався на стайні, почув він гавкає й гавкає собака. Видно, хтось чужий у двір заходить. Глянув, так і є. Паламар церковний. Привітався, дає листа. Узяв пан отець. Глянув знайома рука розгорнув, почав читати. Прочитав кілька рядків, почервонів, кинув папера додолу і, мов навіжений, почав ногами топтати. Ніколи ще не чув паламар таких чудових лайок, як оце сьогодні. Згадував пан отець усіх родичів Барановського і його самого. Згадував, як тільки міг. Поддався переляканий паламар з двору, аж тоді трохи заспокоївся пан отець, узяв знову папера, пішов до хати, прочитав знову швиденько всього листа і, не пам'ятаючи, що робить, з пересердя кинувся до полкової канцелярії. У невеличкій горниці полкової канцелярії було дуже весело. Полковник поїхав на свій хутір полювати. Тож якось легше себе почували паничі канцеляристи, ціла зграя, що здобувала собі писарської науки та життєвого досвіду, як з чорного зробити біле і що за це треба взяти. Тільки що розказав молоденький Ясимонтович пригарну історію, як 50 років судилися пани свічки з Маркевичами і досудилися, що не в одного судді та підсудка нові хуторці повиростали, що не один десяток червінців із свідчених і Маркевичевих по чужих судецьких кишенях опинився. Хотів був щось розказати старший канцеляриста, як улетів, мов буря, пан отець Петро. До пана полковника маю справу. Нема його. Скажіть панові судді, що справа негайна. Вийшов суддя, привітався, узяв листа, почав читати. Мост, отче Петр Гобатінський, призвітер Вознесенський. Примітка. Даємо листа цілком. Як цікавий тогочасний зразок листа дрібненького канцеляриста. Узнавал я вас до сих пор себе за приятеля і благодетеля. А ныне вы изволили на меня писать в дому некоторого человека именем Ивана доношение к его преосвященству, представляючи резоны, будто меня в некотором дому поймали, в котором, может быть, обмилитесь, ибо мне, идущему с канцелярией, потеря оного кожуха, сделалась так уж и прочие резоны на которое вами представляемые резоны можем к его преосвященству свидетелей поставить, которые пред его преосвященством резоны могут быть вменены в неправду, а особливо против ваших резонов в ответствие готов и несколько могу с свидетелями представить на вас резонов, а именно. Первое. На праздник Андрея Первозванного – в хате нашей с Марией Клюповною нечтось делали, что иереям действовать отнюдь не подобает. Второе. В подпоручице Новгородского пехотного полку штанов от Бекти изволили, которая во свидетельство и ныне в меня содержится.